kažemo da propaganda ima svojih sredstava, da propaganda ima svojih instrumenta, propaganda ima svojih načina kako da ubije iman kod insana. Insan. Šta je najbolje u vremenu zaštite, u vremenu iskušenja, u vremenu fiteluha? Kako je najbolje vjerniku da se zaštiti? Zna se, zna se. Ibn Tejmije Rahimehullah objašnjava tu svoju situaciju. Objašnjava da je i on veliki učenjak, veliki autoritet, ipak i on je običan čovjek koji je svakodnevno vodio bitku protiv šeitana. Šeitan. Razočarenja, stanje nekakve sikiracije, stanje nekakve tuge, najbolji mu je način za liječenje brige koja mu je okupirala srce, najbolji način za liječenje toga je bio koji braćo? Da se povrati u tabu svoga, svoga gospodara Subhanahu wa ta'ala. I vallahi, billahi, tallahi, braćo, nema boljeg rješenja i nemaš boljeg sugovornika od kitaba gospodara Subhanahu wa لا يملك غير حجارة الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته dragi poštovani moji e, meni je drago što vas ponovo vidim jel da i žao mi je što moramo ovako odma nekako oficijalno da uđemo ovdje u komunikaciju sa vama ali to je hajr gospodar subhanahu wa ta'ala kaže wa ta'awanu alal birri wa taqwa pomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti. Znači, naša, znači, početak svake naše komunikacije treba biti šta? Kako se treba bojati gospodara Subhanu wa ta'ala? Jel da? I kako jedni drugima trebamo preporučivati čestitost? Jer zaista nije nam ništa potrebnije ovih dana negoli bogobojaznost i čestitost. Znači, bogobojaznost i čestitost je ono sa čime je poslanik sallallahu alihi wasallam počeo u sredini u kojoj je bio poslat. Svima vam je dobro poznato da je on imao svoje karakteristike, imao je svoja svojstva po kojima je bio poznat. Sada kada ulazimo u zrelo doba života, ja da posebno ja i neki moji vršnjaci ili neki koji su nas pretekli u imanu, a i pretekli su nas i u godinama, jel da svaka čast ovim e, mlađim izuzetcima na mlađima svijet ostaje, jel da? <clears throat> E, znači, vidimo šta u stvari, vidimo i shvatamo šta u stvari znači to da čovjek uživa kod naroda autoritet, čestitost, čestitosti i bogobojaznosti. Znači, problem sa, koji se, sa kojim se danas većina ljudi suočava u svijetu je koji? nedostatak čestitosti, a samim tim nedostatak bogobojaznosti kod insana. Sa kojim god čovjekom danas da sjediš, da razgovaraš, odmah ćeš vidjeti da se po nekoj inerciji događaja potežu koje teme. Slušaj, ovi su političari lažovi. Znaš šta, nemoj da imaš ti posla s ovim čovjekom, ovo je težak prevarant. Jel da? Ili šta, ko s njim? Nema veze sa njim, ništa ljudi su ozlojađeni. Svaku stvar svojeg svakodnevnog života povezuju sa nekim materijalnim dobrim, dobrom. Jel da? Da, ima ih koji tvrde da nisu materialisti. Ima ih koji tvrde da su mašala iskreni Allahovi robovi, ali uvijek na kraju, ne kažemo kod svih ne dao Allah, kod nekih ljudi, opet ćeš vidjeti na kraju da kod njega preovladava želja da i on ima materijalno dobro koje posjeduje drugi čovjek. Što i nije neka velika katastrofa, što i nije neki veliki problem danas, jel da? Jer zaista nalazimo se u nekoj trci sa Dunjalukom i lijepo je i dobro je, inša Allahu Teala, jel da, da braća imaju, nego li da nemaju, pa da budu dovedeni u stanje da pruže ruku, a neće tamo pronaći nikog kod braće ko će im pružiti ruku. Jel da? Znači, govorimo o hipotetičkom stanju, govorimo o nekom stanju u pretpostavkama šta bi bilo kada bi bilo. Jel da? Međutim, problem nastaje onog trenutka kada mi kao muslimani, kada mi kao zajednica, nismo sposobni da pronađemo sebe u ovom trenutku u društvu u kojem živimo. Jer najveći paradoks i najveća katastrofa I najveća nesreća koja može zadesiti umet Islama jeste da ljudi, vjernici u gospodara subhanahu wa ta'ala, da oni koji vjeruju u ahiret, oni koji vjeruju u sudnji dan, da svoju sudbinu i svoje svakodnevno funkcioniranje prepuste u ruke rukama, da prepuste svoju stvar, ili svoju sudbinu ili svoj život u ruke onih koji se ne boje gospodara subhanahu wa ta'ala. U ruke onih koji nemaju čestitosti kod sebe. U ruke onih koji nisu pravedni. Dok čitajući Kur'an pronalaziš profil poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je ispunjen čestitošću, pravednošću i bogobojaznošću. I kažem da zaista u ovim godinama u kojima se ja sada momentalno nalazim, možda i neka moja braća ovdje, jel da, zaista otkrivam da šta, da je bit funkcioniranja i pravilnog razvoja džemata islama, prije svega pridržavanje Kur'anu i sunnetu. Ali to se pridržavanje Kur'anu i sunnetu neće moći obistiniti i neće se moći ostvariti ako šta? Ako džemat, ako zajednicu ne predvode ili ako zajednicom ne upravljaju iskusni znači ljudi koji su se dokazali inša Allahu Teala svojom bogobojaznošću i njihovom čestitošću. Da bi čovjek bio uspešan političar, jel da? Da bi čovjek bio uspešan političar, on treba da bude dobar lažov. On treba da bude dobar prevarant. Znači on treba da ima sve ono negativno kod sebe, zbog čega? Zbog čega? pa da bi mogao da se narek, da bi mogao da se nazove političarem. To je čovjekom koji je sposoban da manipulira ljudima, da manipulira njihovim osjećajima ili da upravlja njihove mozgove tamo gdje njemu odgovara. To je političar. U islamu je šta? U islamu su nam potrebni iskusni, zreli, bogobojazni i čestiti ljudi koji će ovaj umet usmjeravati u potrebnom smjeru. Zato, ako vidite, eto, ovi koji su malo e, starija generacija, moja generacija, jel da? Jer ovdje, poštovani šejh, meni uvijek kaže kako sam ja mašala malo u godinama i tako dalje i tako dalje. Evo njemu hatar, sad kažemo, vaš stariji brat ovdje. Ako se sjećate, imali smo jedan predmet, marksizam i samoupravljanje. U tom predmetu, stoji kako je Marks, jel da, ili Engels, ne sjećam se koji je to dvojice idiota rekao, da šta, da je religija opium naroda. Je tako? Znači, religija je opium naroda. Znači, ako želiš da upravljaš ljudima, ti ćeš šta? Ti ćeš njih da upravljaš Božjom objavom. Zašto? Pa zato što ljudi po nekoj e, svojoj prirodi, po onom instinktu koji je gospodar subhanahu wa ta'ala stvorio kod čovjeka, oni vole da vjeruju u Allaha. I sad ovi kažu šta? Da oni koji su glasnogovornici u ime vjere, žele da upravljaju mozgovima ljudi. Jel da? A posebno, to se danas, odno, to više se ne odnosi na kršanstvo, ne odnosi se na judeizam, ni na hinduizam, jel da? Jel da? ne odnosi se na šizam, na dervišizam, nego odnosi se samo na nosioce sunneta poslanika sallallahu alihi wasallam. I kada govore o pranju mozga, i kada govore o tome kako je religija opium naroda, prije svega žele da šta? Da to nataknu na račun ispravnog menheđa islama. To jest na račun sunneta poslanika sallallahu alihi wasallam, da se kod naroda stvori dojam, da se kod naroda stvori, stvori utisak, da šta? Da ovi glasnogovornici u ime vjere ne žele ništa drugo nego da izazovu nemir kod ljudi, da rasture njihove porodice, da e, njih e, onako obliče ili iz obliče kako njima odgovara. Zašto? Da bi oni postigli neke svoje kratkotrajne ciljeve. Znači, to je ono što oni govore o islamu. To je ono što oni govore o nosiocima sunneta poslanika sallallahu alihi wasallam. Istina je drugačija. Istina je ta da je gospodar Subhanahu wa ta'ala zadužio čovjeka da ovoj, ovim imanom, zadužio je čovjeka iskrenom teubom, zadužio je čovjeka da ovaj robuje svome gospodaru dokle god ima života u njemu. I sada, ako se pojavi profil čovjeka koji je zaista sposoban da se nosi sa izazovima, da se hvata u koštac sa čime god oni budu, e, jel da, postavili pred njim. Jedino ne znam kako ćemo se e, nositi sa izazovom, jel da, da neki tamo postane e, e predsjednik Srbije, <laughs> jel da, svataš, e, kako ćemo onda Allah el Mustajan. E onda ovi reaguju i žele da po svaku cijenu, šta? Žele da po svaku cijenu kod vjernika izazovu, šta? Osjećaj nelagodnosti, i osjećaj nekakvog kompleksa od onoga zbog čega na čemu sam ili zbog onoga kakav sam ja. Zato ćeš vidjeti čovjeka imao je bradu mašala ovoliko odjednom je šta? Možda iz opravdanih razloga, ali koje to iz opravdanih razloga učini, odmah ćeš mu prepoznati po govoru i obhođenju, jel da? Ali vidjet ćeš nekoga koji je to iz neopravdanih razloga učinio, vidjet ćeš po njegovom govoru da je počeo više da naginje, nekim dunjalučkim fetvama. Jel da? Vidjet ćeš ovog ovako, vidjet ćeš ovako, vidjet ćeš onako. Zajednički za sve te ljude je šta? Osjećaju nelagodnost zbog sunneta poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To jeste cilj, to jeste cilj djelovanja ove kampanje i ove pra propagande koja se vodi protiv muslimana i islama da kod vjernika prvo o, o, izazovu osjećaj nelagodnosti, ako on osjeća u sebi nelagodnost zbog toga što je on ovakav, onda će šta vidjeti njegove komšije koji žive raskošno, jel da, raskošno u smislu koji svojim strastima daju do maksimuma na ovom dunjaluku i onda će ga to njegovo stanje dovesti šta do neminovnog još idiotskijeg i blesavijeg rezultata da on osjeća u sebi kompleks zbog onoga na čemu je od gospodara Subhanahu wa ta'ala. I tada se dešava ona katastrofa kada čovjek rešava šta da modificira ili da nekako dotera ili da nekako uobliči svoju izobličenu metodologiju rada. I to je ona katastrofa, to je ona katastrofa koja se dešava čovjeku. Međutim, mi kažemo da propaganda ima svojih sredstava, da propaganda ima svojih instrumenata, propaganda ima svojih načina kako da ubije iman kod insana. Šta je najbolje u vremenu zaštite, u vremenu iskušenja, u vremenu fitneluka? Kako je najbolje vjerniku da se zaštiti? Zna se, Ibn Tejmi je, rahimehullah, objašnjava tu svoju situaciju objašnjava da je i on veliki učenjak, veliki autoritet, ipak i on je običan čovjek koji je svakodnevno vodio bitku protiv šeitana. I kaže, kada god bi, jel da, kada god bi doživio stanje e, razočarenja, stanje nekakve sikiracije, stanje nekakve tuge, najbolji mu je način za liječenje brige koja mu je okupirala srce, najbolji način za liječenje toga je bio koji braćo? da se porati kitabu svome, svoga gospodara subhanahu wa ta'ala. I vallahi billahi tallahi braćo, nema boljeg grešenja i nemaš boljeg sugovornika od kitaba gospodara subhanahu wa ta'ala. Kada su te napustili prijatelji, kada su te napustila braća, kada su od tebe ljudi okrenuli leđa, jel da? Kada vidiš da čak i u svojem djetetu nemaš svojeg pomagača u kući, kada više u svojoj supruzi ne pronalaziš e, lijepog e, i uvijek raspoloženog sagovornika da te utješi, jel da? Pa i pored one situacije, jel da, postojanja ovog ili ovog, onog odnosa sa ženom. Pada mi na pamet sada nešto, jel da? Hajde malo da vam razbijem monotoniju da se ne uspavate, jel da? Pada mi sada na pamet idu muž i žena, jel da? Svađa, zajedljivi, imali neke svoje probleme, jel da i prolaze pored jednog e, onog e, tora sa svinjama i sad hoće žen, e, muž da se našali na račun žene i kaže, ženo kaže je ti ovo neka familija i ona kaže, jeste kaže, ono mi je svekar, ono mi je svekrva jel da znači, ta monotonija mora da bude razbijena znači, taj odnos između muškarca i žene mora da bude razbijen Zašto? Zato što čovjek ne može uvijek da nađe utjehu u svojoj ženi. Niti pak žena može da nađe uvijek utjehu u svojem mužu. Jel da? Nego je najbolji lijek i najbolje pronalaženje utjehe gdje braćo? Kada čovjek razgovara sa svojim gospodarem subhanahu wa ta'ala. Kur'an. I to je ono sa čime je poslanik sallallahu alaihi wa sallam ništio i gazio sve one bedeme i prepreke koje je mušničko društvo postavilo pred njega kada je došao sa poslanicom uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala. To je to. Zračio je bogobojaznošću, zračio je čestitošću i danas imamo i kako veliku potrebu za preporodom tih karakteristika poslanika sallallahu alihi wasallame i za odslikavanjem tih istih njegovih svojstava, svojstava u, u, u nama, u, u samima sebi danas. Jer ovo društvo propada, braćo. Ovo društvo demokratsko, ovo društvo e, razbi brige, ovo društvo kufra, ovo društvo širka, ovo društvo e, koje je neposlušno gospodaru subhanahu wa ta'ala, ono više propada neki kažu ovo je početak našeg apsolutnog oslobođa, e, oslobođenja. Jel da? Mi kažemo ovo je početak kraja ove civilizacije. Ovo je šta početak kraja civilizacije. Jer ona civilizacija ili ona družina ili onaj narod, ona skupina koja koja u trenutku kada osjeti da je neovisna od knjige svoga gospodara, i kada misli da će pronaći nešto što je bolje za njen život, nego li što to može pronaći u knjizi svoga gospodara subhanahu wa ta'ala, ta je zajednica definitivno osuđena na propast i ta je zajednica definitivno osuđena. I kažemo ono što su naši šejhovi, naša ulema, e, što su ponavljali u toku ovih proteklih 1400 godina, 400 godina od početka poslanstva poslanika sallallahu alihi wasallam ili od početka objave uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala da šta? Da svaka je civilizacija osuđena na propast u onom trenutku kada digne ruke od kitaba svoga gospodara Đele Fi'ula. Kada su mušnici meke, jel da, prepoznali u poslaniku sallallahu alihi wasallam tu čestitost i tu bogobojaznost koju nisu primjećivali kod njega prije poslanstva. Oni su ga prije poslanstva zvali kako El Emin, povjerljivi, mi ćemo tebi doveriti sve. Mi ćemo tebi dati sve, sve živo što mi posjedujemo, ili od imetka, ili od ovog, ili od onog odnosa, daćemo u emanet Muhammedu, sallallahu ta'ala alaihi wasallam, jer je i to arapsko mušničko društvo imalo neki svoj viteški red koji su poštovali. Hrabrost, e, darežljivost i tako dalje i tako dalje. Nisu imali jednu osobinu. Nisu imali dvije osobine kod sebe, braćo. Sve su moguće osobine imali. Pored postojanja kufra i širka. Čak su imali osobinu koju, hajde, imali su osobinu koju danas mnogi muslimani nemaju. Koju su osobinu imali? Vide, ako se nekome učini zulom, hajde da mi osnujemo svoj neki savez i da pomognemo ovom mazlomu, a da šta? Sankcioniramo onog zulumčara. Imali su tu, karakteristiku, karakteristika koja je danas izgubljena kod mnogih muslimana, a još manje je prisutna kod onih koji sebe pripisuju u vjeri. A ono što se dešava u Siriji nam je najbolji dokaz za to. Pratite događaje gde nam ubijaju braću, siluju sestre i tako dalje. Neki dan sam čak na videu video, volijadu dobila kako nam zakopavaju živog brata, vola haule, vola huvete, ila bila. Jel da? E, a ovi nikako da se slože da pomognu toga mazluma. Da ne govorimo već o, o, o o njihovoj, e, jel da, e, o njihovom distanciranju na državnom nivou. Jer znamo već koji je hukom tih država ili tih njihovih državnih uređenja. Mušnici meke su kod sebe imali taj to svojstvo, da pomognu mazluma sva su svojstva potrebna imali kod sebe za zdravo funkcioniranje jednog društva. Međutim, društvo im je bilo osuđeno na propast. Zbog čega? Zbog širka u Allaha subhanahu wa ta'ala. Sva su svojstva imali na koja su se pozivali u svojim sporovima ili ili Međutim, kada je došao El Emin ili povjerljivi, sallallahu alihi wasallam, došao je sa dva nova svojstva koja to društvo, koje to društvo do prije e, nikada nije vidjelo. Prvo svojstvo je svojstvo bogobojaznosti, drugo je svojstvo koje je braćo, svojstvo čestitosti. Šta znači čestitost? Nije ono da budeš častan, da budeš pošten. Ne, nego čestitost je, braćo, da voliš Allaha. Da žrtvuješ za Allaha. Da daješ za Allaha. Da robuješ samo gospodaru. <clears throat> Donesite mi stalno je brat glavna uloga u ovom našem večerašnjem filmu. E. I ovo je posljedice tih zrelih godina, ili? Evo Koristi svaku priliku. Gde zakalno hereh. Ejva. Ejva. Znači, čestitost je da čovjek robuje gospodaru čestitost je da čovjek voli gospodara. Čestitost je da, da čovjek pomogne svoga brata. Čestitost je da šta? Da ja i uhalledine amenu isteđibu lillahi vali rasuli i da deakum lima johikum. O, vjero, o, o, o, vi koji ste povjerovali, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku kada vas pozovu u ono u čemu je vaš život kada vas pozovu, to jest kada vas poslanik sallallahu alihi wasallam pozove u ono u čemu je vaš život. Zašto? Jer nam on od gospodara Đelefi Ula zaista objašnjava u čemu je naš opstanak, u čemu je naš život, u čemu je zdravo građenje e, e, normalne muslimanske zajednice od koje će gospodar subhanahu wa ta'ala biti zadovoljan. To je čestitost. Je tako? To je čestitost koju poslanik sallallahu alihi wasallam opisuje čestitost je da čovjek izgrađuje sebe pred gospodarom subhanahu wa ta'ala kada ga niko ne vidi. Jel da? Čestitost je kada se čovjek prihvati riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallame koji kaže alejkum bi qiyami lejl. Znači, klanjajte taj noćni namaz. Jel da? Klanjajte noćni namaz. Znači, ovo je jedan izuzetno važan moment u životu svakog vjernika, braća. Klanjaš pet dnevnih namaza i svako te vidi. Na Jaci ćete vidjeti Idris, na Ikindi ćete vidjeti Husein, jel da? Na podne će nas vidjeti Dževat, jel da? Na Sabahu će nas vidjeti, jel da? Isa, primjera radi. Međutim, noć je kada te niko ne vidi osim gospodara subhanahu wa ta'ala. I to je najbolji ibadet za insana i kogod želi da se liječi od rijaluka, kogod osjeća da u sebi ima imalo želje za lažnim samoprikazivanjem pred ljudima, neka klanja noši namaz. To je ona škola preko koje je poslanik sallallahu alihi wasallam pripremao svoje ashabe. Jer ta škola je šta? debu salihine min kablikum, kako kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, jel da, i to je stvar, znači to je srž pobožnih koji su bili prije vas. Znači šta? Ako kaže poslanik sallallahu alihi wasallam ovo debu salihin, znači to je ona stvar koja je pobož, koja, stvar pobožnjaka koji su bili prije vas, znači šta? To je njih držalo u životu. To je njih činilo iskrenim Allahovim vjernicima. Na taj način su se oni liječili od svakodnevnih dunjalučkih fitneluka. Tako su oni tražili od svoga gospodara da popravi njihovo stanje. Tako su oni tražili od gospodara Đerlefje Ula da ih približi njegovoj milosti. Znači kada niko ne vidi. Je tako? Kada niko ne vidi. I to je ono na što vjernik treba posebnu pažnju obratiti. Zbog čega? Da bi mogao sebe ukrasiti svojstvima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, to jest svojstvom čestitosti i svojstvom čega? Svojstvom bogobojaznosti. Jer to je ono što ljudima danas fali. Ako ima takvalu kako od sebe, će čestitosti. Da li je moguće da čovjek bude čestit ako se ne boji gospodara subhanahu wa ta'ala? Nije moguće, braće, braćo. Nije moguće. Zbog čega? Zato što je gospodar subhanahu wa ta'ala, zato što gospodar subhanahu wa ta'ala nije čovjeku dao dva srca. Kaže gospodar u Kur'anu da nije e, mađal Allahu e, li ređuli e, li ređulim fi fihi min kalbein. Jel da? Allah nije čovjeku u njegovoj nutrini dao dva srca. Zato nije moguće da u srcu insana funkcioniše bogobojaznost, a da nema čestitosti jer to, jer bogobojaznost je ta koja će kod čovjeka stvoriti osjećaj čestitosti. Šta znači čest, biti čestit pred gospodarom Subhanu wa ta'ala? Osjećati punu odgovornost za ono što ovaj din traži od tebe. Osjećati punu odgovornost za ono što ovaj kitab traži od tebe. Sjećate se poslanika sallallahu alaihi wasallam kako je iznemogao na kraju svojih snaga, iscrpljen, jel da, zbog toga što je njegov narod njemu radio, zbog onoga što mu je narod namjetao, zbog onoga što je njegov narod njemu preko političkog i ekonomskog pritiska radio. Da šta? Da bi ga ostavio od puta gospodara subhanahu wa ta'ala. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tražio izlaz. Tražio šta? Tražio izlaz. Možda bi u ovoj situaciji dovio gospodaru, gospodaru, ojačaj islam sa jednim od dva omera. Jel da? Mislio je na Omer ibn Khattaba ili na, i na onog e, Ebu Džehela. Jel da? Znači u jednoj situaciji bi tražio izlazak od gospodara Dželefi Ula e, dovom a gospodar će definitivno dovu uslišati i nikada svoga po, postanika na cjedilu neće ostaviti. Kao što svaki jedan od nas, ako vjeruje vjerovanje poslanika sallallahu alihi wasallame i ako je život poslanika pretočio u svojoj svakodnevici, neka zna da ga gospodar Želef Jula neće ostaviti na cjedilu. Pa je gospodar Želef Nuhu e, pomogao Islam Omerom ibn al-Khattabom radijallahu ta'ala anhu. Drugi put je poslanik sallallahu alaihi wa sallam tražio izlaz kao odličan, kao odličan planer, kao čovjek koji je znao gdje koju stvar postaviti. Objavom Allaha subhanahu wa ta'ala tražio je izlaz iz dotične situacije čime? Slanjem svojih izaslanika na nova mjesta, na nova područja, da se tamo potraži, inša Allahu ta'ala, pomoć za podršku ovog dina – i gospodar će dati beričeta. Pa da oni posle pošalju svoje izaslanike ili delegaciju kod poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa da oni nakon toga traže od poslanika ti samo naredi, mi ćemo uraditi šta god treba. Jel tako? I sjećate se šta se dešava na, e, na drugom susretu na akabi između poslanika sallallahu alaihi wasallam i ensarija. Poslanik im kaže, evo te ovako me podržite, podržite me ovako, na ovaj, na ovaj, na onaj način. Oni su sve prihvatili. Dajemo ti, znači, i gostoprinstvo, nudimo ti dom, nudimo ti da se e, iz našeg grada širi vjera. Znači, naša, naš grad će biti bastion vjere gospodara Subhanahu wa ta'ala. To će biti tvrđava ovog dina. Koje je bilo pitanje koje su postavili poslaniku sallallahu alaihi wasallam? Jednostavno pitanje preko kojeg su iskazali svu svoju želju za onim što je kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Jer su znali da je poslanik alaihi wasallam čestit. Znali su da je poslanik sallallahu alaihi wasallam bogobojazan. Znali su da govori istinu i samo su tražili potvrdu od njega za ono što su znali da će sigurno dobiti kod gospodara subhanahu wa ta'ala. I svaki jedan od nas žudi za tim. Mi se svi nadamo u džennetu, inša Allah. Nadamo se Allahovoj milosti, nadamo se Allahovom makfiretu, njegovom oprostu, ali uvijek negde u nama titra šta, hoćemo li vidjeti tu potvrdu dok smo još živi, jel da? Ili zamišljaš kako, inša Allahu ta'ala, u trenutku ispuštanja duše, jel da, ne dolazi namrgođeni melek, la se mahalla, jel da, pa nam čupa dušu, e, jel da, kao što se e, e, čupa ono zapletena vuna kada se razdvaja. Već se, inša Allahu Teala, svi nadamo, jel da, da će duša izaći, Allah njome zadovoljan. Jel da, da će biti rečeno, o ti dobra dušo, izađi ka svome gospodaru i njegovom oprostu ja ejetuhe nefsul mutmeinne irži ila rabbiki radijete mrdije o ti dušo smirena hajde ti izađi i kreni svome gospodaru zadovoljna i on tobom zadovoljan jel da ali u svakom jednom ona od nas jel da titra postoji onaj momenat jel da postoji onaj momenat kojem se svi nekako e, potajno nadamo i priželjkujemo i to je iman braćo od imana je da ti potajno priželjkuješ i od imana je da ti potajno želiš, inša Allahu Teala, da vidiš, da vidiš šta nešto od svoga imana na ovom svijetu bi idnillahi Teala. Ne u smislu da ti to očekuješ, da ćeš samog sebe obilježiti još, na, još za vrijeme života na ovom svijetu kao dženetliju, jel da? Ali želiš šta? Želiš da se obraduješ nečemu od onoga što ti tajiš u svojoj duši cijelog života. I čemu se nadaš, inša Allahu Teala. Zato poslanik sallallahu alihi wasallam, jel da, kada govori o lijepom snu kojeg usnije vjernik, kaže šta? Da neće biti poslanstva nakon mene, neće biti vjerovjesništva, ali bit će čega? Biće onog iskrenog i lijepog sna. I čak kaže u jednom rivajetu da je Ruja Saliha, jel da, znači da je lijep i istiniti san e, dio, jedan dio e, od e, vjerovjesništva, jel da? Ali ne u smislu da se čovjek nada vjerovjesništvu, mislim da to ne trebamo razgovarati sa vama, to vam je odveć jasno. I zato kaže poslanik sallallahu alihi wasallam da s vremena na vrijeme, jel da, da lijepi san može da bude bušra vjerniku da mu bude šta neko e, e lijepo bi idni lahi teala neka radosna vijest kojoj će se ovaj obradovati kao što vidimo da su sad neka braća jel da da su sad neka braća masovno e, jel da u zadnjih e, mjesec dana sa svih strana svijeta javljaju se braća jel da nekim šejhovima i govore im čudne snove javi se neki brat kaže šejh vallahi kaže e, cio sam se da nasekirao zbog onoga što se dešava u Siriji, kako da pomognemo tu braću, kako da pomognemo taj hal, kako da izdržimo ove pritiske, kako da se nosimo e, e, jel da, u koštac sa ovim sekularističkim djelovanjem. Djecu nam ono teroriziraju ideološki u školama, nas teroriziraju ideološki preko tih nekakvih televizijskih stanica, preko muzike, preko ovoga, preko onoga. Uh, već je i prava rijetkost da nađeš neku zdravu muslimansku porodicu, znači prava je rijetkost da e, nađeš na zdravu muslimansku porodicu koja umjesto da planira svoju islamsku budućnost, planira šta? Hajde, dosta mi je više, meni je dosadno monoton je ovaj život koji vodimo, hajde me izvedi ovdje ili izvedi me ondje. Jel da? Znači, iskušenja sa svih strana. Što je još jedan pokazatelj što je još jedan pokazatelj i još jedno e, svjedočanstvo da zaista mi već živimo predznake sudnjeg dana. Već živimo šta? Predznake sudnjeg dana. Jel da? Ima tih nekih javljanja e, iz cijeloga svijeta i kažu jedan mi je e, san jednog brata mi je posebno ono ono skrenuo pažnju. Vi znate da se ovaj sirijski kafir Tagut Mel'un zove Esed, El Esed, jel da, ili Lav u prevodu, jel da, javlja se ovaj jednom šehu, kaže, Wallahi, kaže, ja šeh, kaže, kaže, tako mi Allaha šeh, kaže, usnio sam, kaže, hunak je Esedun, kaže, fil gabe, kaže, dahmun kebirun kavi, kaže, vidio sam, kaže, neko glava tamo, na, u nekakvoj ili džungli ili pustinji, hajde prevedi kako god hoćeš, jel da, mada su džungle i pustinja e, e totalno suprotni pojmovi, jel da? Kaže, krupan, snažan, agresivan, dominantan. I kaže, kad odjednom, kaže, kad odjednom, kaže, ono, neke sičušne, kaže, e, neke sičušne, e, male, neke e, pitom, pitome, kaže, pitoma, neka sičušna Allahova stvorenja, kaže, bacili su se, kaže, pa su ga rastrgli, pa su ga pojeli, kaže, u, ko, u param parčar su ga rasturili jel da, pa kaže šejh inšala da je ovo bušra, da će ovaj tagut uskoro inšala pasti bi idni lahi ta'ala. Ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallam, jel da, kada su saznali o misiji poslanika i kada su željeli da misiju poslanika alaihi sallatu wa u potpunosti pomognu i potvrde i kada su čuli sve ono što je poslanik alaihi sallatu wa njima ponudio, kada su čuli šta je on to njima rekao, samo su ga upitali, dobro, u zamljenu za ono što ćemo mi tebi dati, šta imamo? Odgovor je jasan i odgovor je jednostavan. Jel da? Jasan, jednostavan i veoma lahak. Nije komplikovan. Rekao je šta? Lekumul dženne. Kaže, vama će biti džennet. Vi ćete šta dobiti zato šta? Dobit ćete zato džennet. I odnos u oshabi, u ruku u ruku poslanika sallallahu alejhi ve Evo dogovoreno. Vi danas vidite da imamo problema sa siromaštijom, imamo problema sa nekakvim ekonomskim krizama, imamo problema i tako dalje sa svim i svašim. Je li tako? I vidimo da su ljudi najozlojađeniji, je da? Vidimo da su ljudi najozlojađeniji ili najneraspoloženiji kada se govori o čemu? Kada se govori o ni o čemu drugom nego o materijalnim krizama i problemima jel da? I najbolji je odnos njihov kada? Kada jedni drugima daju ruku da šta kad su postigli nekakav dobar biznis. Najbolji biznis koji su ashabi poslanika ili ansarije postigli sa gospodarom Dželefe Ula, jel da? Preko, e, zatim preko poslanika sallallahu alihi wasallam je bio koji? da odma požure da daju ruku poslaniku sallallahu alaihi wasallam zbog obećane nagrade koji ih čeka kod gospodara subhanahu wa ta'ala, to jest zbog, zbog dženneta. To je zbog dženneta. I ovdje je jedan moment e, na koji želim skrenuti pažnju sebi, a i svima vama ovdje prisutnima. Rekli smo definitivno da je noćni namaz, jel da, hajde da kažemo, lična karta vjernika. Lična karta koja važi za samoga e, njega, putem kojem će on sebe prepoznati. Da vidimo koliko mi to vrijedimo. Počni sa tim ibadetom. Ako si već na njemu, nastavi, bit će samo hajra bi idni lahi ta'ala. Da pogledamo unutar naših porodica. Ako se krećemo pravim smjerom, ako se krećemo dobrim pravcem, da ostanemo na njemu i da se samo ojačamo. Ako nešto neštima, ako nešto ne odgovara, onda da popravimo jer je to stanje o kojem poslanik Ali Sram kaže da šta? Da traži od gospodara 70 puta dnevno oprosta. Jel da? Zbog situacije u koju je upao a nije bio u situaciji grijeha ili, ili u, u, u situacijama u kojima se mi nalazimo sada. Da preispitamo prije svega kolika je težina namaza u našim dušama. Kolika je težina noćnog ibadeta u našim dušama kakav je naš odnos prema našim roditeljima. Jer ne može čovjek imati nekakvog uspjeha u svojem životu, a da ne čini dobročinstvo svojem roditelju. Također ne može roditelj očekivati da njegov sin bude njemu most ka džennetu, jel da, ako on nije znao kako da vaspitava svojeg sina u vjeri gospodara Subhanahu wa ta'ala, ili šta, ili da se jednostavno diktatorski odnosi prema svojem sinu ili prema svoje snahe, da, jel da, zbog ispunjavanja neko, ne, nekih njegovih dunjalučkih potreba, jel da. Međutim, vjernik treba uvijek znati šta, da funkcionisanje i badeta unutar kuće od koje moramo krenuti, funkcionisanje onih rodbinskih veza, E, na relaciji između djeteta i roditelja i funkcionisanje na relaciji između supruga i supruge, to su one početne tačke sa kojih vjernik treba krenuti ako želi šta? Ako želi da bude blagoslovljen i da mu gospodar subhanahu wa ta'ala daruje svoju blagodat i svoju milost i da naša porodica bude, bude porodica sa kojom će se šta gospodar Želefi Ula ti kod društva bolje od ovog društva u kojeg ga mi spominjemo. Jer nema većeg hajra nego kada vjernik veliče gospodara subhanahu wa ta'ala unutar svoje porodice. I kada su oni pod utiskom toga i oni to isto rade. Znate hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jel da da kada čovjek e, zikri gospodara, onda gospodar kaže e, stanovnicima e, kaže Džibrilu, idi obavijesti stanovnike nebesa da me taj čovjek voli da sam i ja njega zavolio, pa će se vi zavoliti tog insana. Zamislite, braćo, beričet. Zamislite tu blagodat da nam gospodar Subhanahu wa ta'ala da, da šta? Da nas spominje, u društvu Džibrila, da nas pominje u društvu Meleka, da svi stanovnici nebesa, šta, da nas pominju tebe i tvoju suprugu. Tebe, tvoju suprugu, tvoju djecu, tvoje roditelje. Allahu akbar. I zar mi mislimo da će ovakav pristup, iskren pristup i badetu gospodara subhanahu wa ta'ala ostati bez nagrade, da će ostati bez vidljivog traga na Dunjaluku, nikako braćo. Naprotiv, trebamo da znamo da će gospodar dati svoj rahmet i svoju blagodat ili sada ili malo kasnije. Ali trebaš se nadati gospodarevoj nagradi na ahiretu prije svega. Ovo je moguće samo ako se, šta? Ako se e, poistovjetimo e, sa poslanikom, sallallahu alihi wasallam po pitanju njegovih svojstava čestitosti i bogobojaznosti. To je isto ono svojstvo koje je Zekirija, alihi salatu wasalam, imao kod sebe. Ta svojstva. Starac, oran ili više. Znate šta je oran ili starac? Više ne može da hoda, jedva se kreće. Kosti više ne funkcionišu. Jel da? Ako si prije desetak, petnaest godina, jel, skako ono sa kreveta, mogo si da trčiš ko ludi, tako dalje i tako dalje, gotovo je dolazi ti period u životu jel da, dolazi ti period u, u, životu kada više nećeš biti eh, za tako nešto raspoložen. Uh, zaboravio sam majet. E, o vjesniku smrti. O vjesniku smrti, kako beša ajet. Allah el mustan. E, Allah te nagradio. Allah te nagradio. I, i, i znači, o, o, ajetu gdje gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže da šta, da će čovjeku doći opominjač. Ibn Abbas radi Allahu anhu, vidite to fantastično, fenomenalno shvatanje ovog velikana Islama. Mi imamo velikane, nemaju ovi velikane. Ovi njihovi velikani su, izvinite na izrazu, jel da, ili su neiživljeni pederi bili, ili su bili neiživljeni e, slijepi sljedbenici svojih strasti, jel da, ili su bili tamo nekakvi koji ne zaslužuju da budu spomenuti ni po čemu. Zato su uzeli nagradu na Dunjaluku na Ahiretu će ostati bez igdje ičega. Mi imamo svoje velikane. Ibn Abbas po pitanju ovog ajeta kaže Džajehumu Nadir, kaže i došao im je, kaže opominjač. Došao im je opominjač, kaže šta? Kaže, došla im je ona bijela ili sjeda vlas. Kaže, opominja čega? Opominja smrti. I kako je moguće da gledaš sebe kako je počela brada da sjedi i tako dalje. I da se ti još nadaš mašala da ćeš ovo ili on ostvariti i tako dalje i tako dalje. A da šta? A da ne izgradiš svoju porodicu onako kako je to poslanik sallallahu alihi wasallam radio. Da bi bili spremni na još veće i teže izazove. Jel da? ili da svoju kuću poistovjetimo sa kućom Zekerija, alehi salatu wasalam. Oronu ni starac. Ne može više. On sam to sebi okaže. on to sam o sebi kaže. Jel da? Još pet minuta i završavam. Allah vas nagradio hajrom. Jel da? Dobro što je malo ima promahe pa drži budne ljude. Jel da? Ja znam da se nedeljom ovde radi, jel da nedelja je ovde radni dan, Allah vas nagradio. Nije nikakav problem. E, znači, situacija gde se gospodar subhanahu wa ta'ala, gde šta? Zekirija, alaihi salatu wa obraća se svome gospodaru o kojem zna sigurno i ubježen sigurno i duboko je uvjeren, jer je to osjetio na svojoj koži, da nikada nije ostao na cjedilu kad je tražio nešto od svoga gospodara Đele Fi'ula. Kale rabbi inni vahenal admu minni vašte'ala resu šejba. Reče gospodaru moje su kosti zaista oronule, a kosa mi se rasplamsala od starosti. Znači, bukvalno da vam prevedem. To je šta? U mene je kosa više skroz bijela imao je, alehi salatu wasalam, glava mu je bila bjela, jel da? Poput onog zida mu je, jel da? Skroz mu je osjedela glava, braću. Šte ale rsi šejba? Znači, gotovo. Bio je oranu li stara, šte? Eh, wahana li, wahana, uh, wahana l'admu minni. Znači, i kosti su me izdale. Gotovo je on. To su stare kosti više, drhte. Ako je mogao donosi stotinu kila, ne može više. Jel da? obraća se ponovo lijepo svome gospodaru, jel da, i kaže, o kaneti, volem e, ekum bi duaike rabbi šekija, i gospodaru, ti me nikada nisi ostavio na cjedilu kada god sam zatražio od tebe nešto. Valahi, braćo, upitajte sami sebe. Ja to pitanje cijel život sebe pitam. Upitajte sami sebe kada ste bili zaista iskreni sa gospodarom subhanu wa ta'ala, šta god ste molili, siguran sam da vam je bilo uslišano. Wallahi, to je rahmet gospodar. Wallahi, billahi, tallahi, braša. Kada god sam molio svoga gospodara za nešto, uvijek mi je uslišio. Kad sam bio iskren. Jel da? Znači, neću sad okrenuti ovdje stvar da sam ja veliki derviški šejf, a vi ste ovdje moja djeca i sve vas ja volim ovdje, jel da? Muridi, jel da? Ali vallahi, tal, vallahi billahi tallahi, braćo, ovo je ono, ovo je ono na što nas uči Kur'an. Iskren si sa gospodarom, vallahi će se dova uslišati. Vallahi kada nisi iskren sa Allahom, dovi koliko god želiš, nećeš vidjeti rezultat svoje dovi. I to smo osjetili. Zekerija, alaihissalatu wasalam, se žali svome gospodaru i kaže, o kane ti mrati akira i nastavlja. Kaže, ovo je moja, kaže žena više, neplodna, gotovo. I ona je starica ali opet moli svoga gospodara i traži od svoga gospodara da on u njemu šta? Da mu da zastupnika da njegovu kuću naslijedi šta? Da njegovu kuću naslijedi nekakav ljepotan, da njegovu kuću naslijedi nekakav tamo sposoban e, biznismen koji će biti popularan, mašala za kojim će se ljudi okretati, kojeg će čaršija spominjati, vallahi braćo, ništa od toga nema hajra. I vi ste sami toga svjesni. Ja znam da ste svjesni. I ovo više prihvatite večeras kao nasihat i neko e, međusobno podsjećanje nego li kao ders. Jel da? Zekirija alihi salatu wasalam traži šta? Traži od gospodara da mu ovaj da zastupnika, da mu ovaj da stup, da mu ovaj da zid na koji će se islam sutra nasloniti da on u njegovoj kući da čovjeka koji će nositi ovaj din i čovjeka koji će uvek ići na uštrb kufru i širku. Da da njegovoj kući, da njegovu kuću predvodi neko zbog kojeg će nevjernici u Allaha i sudnji dan svakodnevno pregrizati svoje nokte. I dobio je sina o kojemu je gospodar Subhanahu wa ta'ala rekao šta? Nikada nismo nikom prije tog tvojeg sina, o Zekerija, dali takvo ime. Jahja, znači čovjek koji u sebi ima život, znači čovjek koji ključa od energije, braćo, ključa od dinamike, znači čovjek u kojem se non stop dešava nešto s jednim ciljem, koji? Da pomogne Allahov din, da govori o Allahovoj vjeri, da širi vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala ljudima. Znači to bi značilo ako bi mi išli jel da u krajnost i ako bi prevodili Jahja, to bi to bi značilo šta? To bi značilo Jahja. Znači nama su danas Jahje potrebne. Potrebno je da i mi sami sebi budemo Jahja bi idnillahi ta'ala. Zbog čega? Zato što je Jahja bio pokoran svojim roditeljima. Jahja je bio poslušan svojim roditeljima. To veoma redko srećemo više u, u, u kućama onih koji govore da im je islam din. Je tako? Znači, potrebne su nam generacije koje će poneti nakon nas ovaj teret i da to bolje i konkretnije odrade nego li što smo mi to uradili. Znači, Jahja je istovremeno stub u kući muslimanske porodice, a istovremeno šta? Ustovremeno je on, šta braćo, istovremeno je on vjesnik radosnih vijesti u ime gospodara Subhanehu Oteala. Zbog čega? Zato što iz Jahije izbija živost Allahove objave. Iako nemamo taj cilj, iako ne znamo da to postignemo kod naše djece, onda nećemo uspjeti da šta? Da unutar naših porodica izgradimo, izgradimo e, svojstvo bogobojaznosti i čestitosti. Pa je gospodar Subhanu wa ta'ala dao od svoga rahmeta Zekirijevu i njegovom gospodaru nešto što nije nikome dao. Ja Jahja hudil kitabe bi kuve. Reče gospodar šta? O Jahja, prihvati se ove knjige snažno. Jel tražio Zekirije porod? Tražio je sina tražio je nekoga ko će ga odmijeniti u ovoj veoma važnoj misiji širenja Allahove riječi. Dao mu je Jahju, a Jahja je sada dobio naređenja, o Jahja, prihvati se knjige snažno. A znate šta je interesantno u tome? Wa atainahu al hukme sabija, kaže gospodar Želefi Fiula, i ja mu dadoh mudrost, oštroumnost i pronicljivost, dok je bio malodobni dječak. E ovo je ono interesantno. Znači, sabi u arapskom jeziku, otprilike kao dođi vamo sine, ustani srce da te braća vide. E ovo je sabi, možda čak i malo manji od njega. Koliko ti je godina? 13. 13, pa ti nisi sabi, ti si muškarčina. Gdje tamo? Jel da? Znači, sabi je ono što ona je tvoje mali sabi. Znači, je njegov onaj mali Usama. Ili ajde da kažemo do osme ili do devete godine se dijete šta? Dijete se računa da je sabij. Jel da? Zamislite, gospodar Subhanahu wa ta'ala daje Jahi alaihi salatu wa salam mudrost i kaže mu prihvati se čvrsto ove knjige. Šta znači prihvati se čvrsto ove knjige? Ti ćeš biti ljudima kadija. Ti ćeš ljude predvoditi. Ti ćeš ljude učiti. Ti ćeš biti šta? Ti ćeš biti ljudima šta? Ti ćeš biti ljudima ono na što se budu oni pozivali u stvarima njihove vjere. U kojem smislu? E pa ovdje smo zabrljali stvar. Idemo kod Jahja da vidimo u čemu je stvar. Kad ono Jahja, evo ga ovo Jel da? Mudrost, pronicljivost. I to je ono što nama danas treba vraćati treba da molimo gospodara subhanahu wa ta'ala da nam da mudar i proniceljiv porod. Da nam da porod koji će šta? Koji će iza sebe ostaviti bi idni lahi ta'ala pozitivnih tragova ne samo kod njegovih vršnjaka, nego kod ovih većih koji su od njega. Zamislite šta je bio Jahja alaihi salam. Kada bi se ljudi iz celog mjesta sakupili, imaju neki problem, imaju nerešivu stvar, jel da? Imaju nešto što ih tišti, imaju nešto što ih muči i da najveće i najpametnije glave i najstarije, najzrelije e, glave, da najstarije i najzrelije i najpametnije glave, jel da, iz tog društva dođu i dogovaraju se po pitanju neke stvari i vidiš posle 4-5 sahata vješanja nisu mogli da dođu do zaključka. Šta će? Pa ne znamo, nemamo pojma. Ne znamo kako da rešimo. I da ni otkud pojavi se Jahja 8 ili 9 godine i da kaže hajte sad vi sjedite ovdje, ja ću vama rešiti taj problem. I da reši stvari da svi ostanu ono zabezeknuti širom otvorenih usti, uh, očiju. Usta neću spominjati jer mi uvijek široko otvorenih <laughs> ustje stojimo na veliku žalost. I e, zato, znači, uvijek moramo krenuti od samih sebe. Uvijek moramo krenuti od svojih porodica i da molimo gospodara Subhanahu wa ta'ala šta? Za ta veoma dva važna svojstva. Bogobojaznost, čestitost i da u svojoj porodici stvaramo atmosferu koja je vladala u porodici Zekerija alaihi salatu salam. Jer ako smo mi nešto započeli, ako smo mi nešto rekli, ako smo mi nešto nekome bacili neku kost u grlu pa se on davi, jel da, zbog njegove zablude i zbog njegove nepokornosti prema gospodaru subhanahu wa ta'ala, onda čekaj oni da vide šta će biti naša djeca bidni lahi ta'ala. I to je misija koju mi kao vjernici bidni lahi ta'ala u Allaha moramo ispuniti. Jer ako nemamo kod sebe humuma, ako nemamo kod sebe one ambicije, ako nemamo kod sebe onog elana, garantovano nećemo moći voditi trku sa sekularistima došli. I sa ovim novotarima, koji su se na veliku žalost, njihovu prije svega, pridružili e, ovim modernim sekularistima koji po svaku cijenu žele da odvoje vjeru od aktuelnog svakodnevnog života insana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ومضى يستجري نهاره كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مدارا لم يرضى الدنيا داره كلا والبدو جباره كالسيل كالريح كالموج غزاره عاد كالخيل كالليل كالرعد شراره السيف غزارة كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة نزل طاغوت الدنيا